Він існував лише другий сезон, і йому ще належало боротися за місце під мистецьким небом Москви. Арзамасцев стомився не менше за Ніну. Серед інших епізодів сьогодні репетирували величезний монолог Мастакова В ньому письменник розповідає дружині задом оповідання про норовливу стару, яка на знак протесту проти духовного рабства благословляє дочку на безшлюбний зв'язок із приблудним бродягою. Вони обоє зайняті в цьому епізоді і Ніна, і Мирон Лаврінович. З цією різницею, що мастакову Арзамасцеву доводиться весь час говорити, а Олені Миколаївні, тобто Ніні Ващенко, мовчати. Та в цьому й полягає найбільша її трудність без слів, самою лише мімікою, реагувати на складний сюжет оповідання, підбадьорювати оповідача. Постановник спектаклю, головний режисер театру Георгій Савич Македонов десятки разів зупиняв їх, розпачливо хапався за голову, кричав, лаявся, змушував повторяти все спочатку. Чудаки давно не йшли в Москві та й взагалі на сцені, і Македонов сподівався цією виставою ствердити репутацію нового колективу. Завжди нещадний до акторів, він у даному разі подвоїв свою вимогливість не зупиняючись перед жорстокістю. Тепер дві його жертви тремтячими ногами прямували по вузькій і глибокій, наче ущелина, Пушкінській вулиці, спускаючись униз до площі Свердлова. Були виснажені до тієї межі, за якою вже нема ні слів, ні думок. Лише щемності ці двоє чужих, малознайомих, об'єднаних спільною метою та однаковою втомою людей перекидалися в ряди годи якимось слівцем. На розі проспекту Карла Маркса спинилися. Тут їхні дороги розходились. Та Арзамастел несподівано запропонував своїй партнерці разом повечеряти. Я тимчасово холостякую, пояснив без особливого ентузіазму, сім'я вже виїхала на дачу. А на даху готелю Москва якраз відкрилося літнє кафе. Чи не бажаєте глянути на столицю? з висоти пташиного польоту. Ніна такого бажання не мала, але розуміла, що відмовлятися нечемно. Не така вже вона провінціалка аби цуратися добрих людей. Арзамасцев першокласний актор, має вплив у трупі, за віком удвоє старший за неї. Певну річ, що не скривдить її, не з'їсть. Лише згодом, коли до їхнього столика біля бар'єра, який звисав над манежною площею, підійшов сам Македонов, Ніна здогадалася, що Мирон Лаврінович і тут грає певну роль, виконуючи режисерове завдання. Георгій Савич, старший зар Замастова, либонь, років на десять. Якщо скласти їхні літа докупи, цифра сягне за сотню. Поважні люди були гаспідські стомлені, і саме ця обставина щиро зворушила Ніну. Адже ясно, що це не випадкова вечеря а маленька учта на її честь, акт посвячення Ніни Ващенко в справжні актриси. Замовили сухе вино, зелень, дичину. Ніна, що сиділа біля самого бар'єра, боязко позирала вниз. Від висоти, а можливо, й від перевтоми, у неї паморочилася голова. Не дивіться ніколи вниз, Ніна Олександрівно, патетично порадив Арзамасцев. Угору, завжди угору. Від цього банального заклику їй не стало легше. Якась незборима сила тягла її вниз. Ніна зблідла і інстинктивно відсахнулася від прірви. Поміняємося місцями, запропонував Македонов. Вам не добре? Трошки недобре, призналася Ніна. Це від незвички, заспокоїв головреж. Останнім часом мало буваєте на свіжому повітрі. Так, роль. Зрозуміло. Ми могли смачно повечеряти в театральному товаристві, але там душно накурено. Я навмисно вибрав це місце, де стільки простору і повітря. Ви швидко призвичаєтесь. Вам не холодно? Холоднувато, тремтіла Ніна. Не слід було роздягатись. Дозвольте ваш номерок. У нас спільний, сказав Арзамасцев і підвівся. Не турбуйтеся, я миттю. Він вихилясом пішов поміж столиків напружуючи всі м'язи тіла. Адже серед відвідувачів кав'ярні могли знайтися такі, що знали його на сцені. Артист завжди повинен бути артистом, чорт забирай, незважаючи на втому та літа. Ніні стало й тепліше і спокійніше від самої думки про те, що видатні театральні світила, знайомство з якими ще недавно могло здаватися для неї недосяжною мрією, тепер отак піклуються про неї. У Києві, мабуть, тепліше, сказав Георгій Савич, щоб зробити їй приємність. Краще він цього не говорив би. Усі ці дні Ніна так багато займалася важкою роллю, що їй ніколи було віддаватися спогадам. Ох, Києва, Києве, відповіла коротко, мабуть, і зніяковіла. Чого це вона така неговірка, скучна? Яке кому діло до її сентиментів? Хоч сміхайся, дурепо якщо не можеш спромогтися на щось розумніше. Ніна болісно всміхнулася. Власне, вона не знала, що її посмішка така невиразна й вимушена.